Gure ondoan daukagu Elaia Romera, Bilboko azte nagusiari buruz itegingo godugu. dugu. Egun on Elaia. Egun on Jessica. Nor kantolatzen du azte nagusiaren festa? Bilboko konpartzak dira jaietako bultzatzaile nagusia. Bilboko udalarekin batera. Zosmen inguruan festagune zabala antolatzen dute. Norkaz matu du jaien simboloa? Marijaia da jaien simbolo nagusia. Maripuri herrero, margolariak mila bederatzireon irurogeita amazortzian. Nerkaz matu du Marijai, Marijaia bestia? Badator Marijaia. Da, mila bederatzireon laurogeita amazazpiti jaietako abeste ofiziala edorka jimenezen hitzak eta pepa junkeraren musika moldaketak dituena. Hori bai, jaien hasiera markatzen du Andra Mari egunak, abuztuaren ama bostean. Badakizu zein urtean izan ziren uoldeak? Mila bederatzi deon lauro geita, iru goldeek abuztuaren hogeita zeian eta hogeita zazpian, ezak bertan behera utzi ez ezik, ez talerriko bizarte osoa azindu baitzuten. Esango didazu zein pertsonak izaten dira protagonista nagusiak? Urtero regularia izendatzen dute. Irian ezaguna den edo iriarekin lotura handia duen pertsona izaten da. Zupen, zupinerua aldiz beti konparta bateko bidea da eta orain arte emakumezkoa izan da beti. Eh, eskerrik asko etortzeagatik, Elaia. Eh, agur.